O tu tai draugelį ten šį kartą, taip stovi, taip, žiūrkiai, na, da, na, tai jis iš kuis kerzinio batų. Ne? Neįmanoma, vienam baisu. Puldavo ant žmonių net jūs. Jau tokius naglumą turi jos. Jūs skersą dėjom viską. Nu, jų charakteris tikrai jau. Nu, supranti, jeigu jinai viena, bet jeigu jų 50, jeigu visi realiai žmogus su Jėzumi. Aš žinau, vieną rusį girdėjau anksčiau dar, nes sena, kai jauna buvo. Ir žmogus į rusį nuėjo ten žiūrkų daug, sėdė, sugraužė. Atsusigytum nuo 30 žiūrkų. Vieną už ausies, kitą už nosies, kitą dar už kaklą. Nežinau, man kaip pasakė apie žiūrkų, ten labai kokia, oi, kai aš tavariau, kaip jūs sakėte, galvoti. Baisu. Ne, dar pelė tai nieko. Žiūrkiai gerai, žiūrkiai katę paimti tai labai lengvai. Žiūrim dar katė dar, yra žiūrkėlė specialiai katė. Būna rainių tokie, tai žiūrkas tai imdavo. Va, tie, kur yra dekoratyvi, tai žiūrkė, žiūrkė, tai griebtų. Tai. Kad mes kol bijodavom į tualetą, dviesi eidavom į tualetą. Ten kokia 50 naktų. Tai jums reikėjo irgi katilą turėti. Kokį katilą, čia jau žmogus negalėjo apsiginti. Ta katilą suėsų tos žiūrkės. Ten supranti, šalia pelkių. Tokios žiūrkės įsiveikiusios yra. Juk nėra nesienų nieko nėra. Nu, jau tokia jau tokių laiko žiūrkėjų, kur ten namuose. Tai laukinės. Dar iš karto per dvi sekundės sugrauksiu. Tu jau dabar mėgų. Jūrų paklodė, nu, kažkas tai tempia. Naktį. Palatų. <coughs> Nedarbo ten tai yra, taip, jau grinai. Ten jau žaidžiame, ten 20 žmonių beveik ant krūtinės man atsidėdus žiūri į mane, akim tokiam blizgančiam. Ir tą pusę dieną matau šias akim. Mm. O žiūrkai, jeigu tai žiūrkai ausybė, tai pagauk dvi žiūrkai, tai tokie narveliai. Atėjėjo, paėmė mėsos gabaliuką ar sūriuosi tai ir patempi, patent tokia pagaliukas ir kad jis užsidengtų dangtis. tokį vieną narvą mačiau tada, kur gyvenu. Na, tai gal ta žiūrkė va tokia maždaug yra, kas tai yra. Tai yra piktybinė, wow. Ir protinga yra labai. Kaip pasakiau, viską prisiminiau, sąžiūrkė. O jie... žmonės išnervuodavo. Filosofų naglumų neturi nieko, čia žiūrėk. Ateis į kambarį, suvalgė savo maistą, jau tas šakė, nu tikrai jau, tikrai jau. Muitas blogueiras por cima, olhando. Tanto só até eu acho que nem. Messi Meguino, ne prisimenu, kaip, ar mums išėjo tas bačko, žinai. Ir taip kaip aš paprastau perėjau į kitą ten, žinai, ant, ant klavyros perėjau, irgi į bačką uždarė bet tai jau geriau. Taip, taip pasakoju, uždari išbando vieną kitą suėsti. Ir paskui jinai patinka tą žiurkėną ir paskui paleidžia. Viskas, jokių žiūrkėnų, jokie mūsų taip. O jeigu žiūrkės įsivysia, tai, nu, aš nežinau, į, į metus kiek kartų veikėsi, bet atvedam per dešimt turbūt žiūrkiukų, ne? Aš nepamiršiu, kaip pas tą Честно. Ką? Matėm. Viską? Nu, žiūrkė yra atsivedė žiūrkienus. Ai, žiūrkien, tai yra Mes matėm. žiurkėnai. Ir jisai pakelė tą kibirą, ar ką, jie ten kažką nutvarkė tą šiltnamį mums vestuvėms. O, kai pakelė, a ten gi dar be tos odos, be nieko tokie buvo, rūžavi. Tiesiog nu, kišakų ir jisai iškart jos greibė į tą kibirą ir nu, paskandino. Atsimeni? Va, jisai reiškia jau išardė tai tą visą, nu kaip čia, lizdą jau. Ten ne žiūrkienai. Nu kaip ne, ži, ne žiūrkienai? Žiūrkienas, paaiškiai, kas yra žiūrkienas. Ai, nu žiūrkienai, nu, maž, mažyti, ma, mažos vaikeliai. Žiūrkienai yra beveik zoologijos sodė būna. A kaip vytai žiūrkių vaikai, žiūrkiukai. Žiūrkynai yra nu, sakytas gyvūnas. Aš tik tai sakau, vaikai maži, kad tai gyvūnas. Žiūrkiukai. Žiūrstirnaitė dabar. Žiūrkynai yra visai kiti gyvūnai. Tai yra grinai, zoologijos sodas, nes yra. Zaugas žodžiai yra žiūrkai, bet jie tik nekrėptų. Bet tu supratai, ką nori pasakyti ir viskas. Ir aš supratau, pradėsi valandą čia ačkinti. Ne, tu kai žiūrkienas. Tai žiūrkienas yra žiūrkienas, o žiūrkiai yra žiūrkiai. Žmogienas yra žmogienas, žmogus žmogus. Aš dabar, nors nežinau, kad tas žiūrkienas atrodo, bet kaip, vitai, kaip tas žiūrkienas Bet nu, tai yra ne žiūrkė, žiūrkės, tai yra toks įkaimininių gyvūnų yra. Kaip rūpija galbūt, ar ne? Nežinai, žiūrkė, aš žinau, kad žiūrkėna yra, tai kiti gyvūnai yra žiūrkėna. Jei turi išvaizdą žiūrkės, bet jie yra visai, visai kitų charakterių, kaip sakant.